Lur txintxa haur eskolan izena mateko epea gaur bukatuko da. Eta ikaspostua eska dezakete 2000 amabi eta 2000 amairu garren urteetan jaiotako aurrek. Baita 2000 amalau garren urtean jaiotakoak ere jaiotza aurrekusia badago 2000 amalau 2000 amabost ikasturteko lehen eguna baino amasei astelenago mugako eguna 2000 amalauko maiatzaren amabia izanik. Ez daugarri horiek betetzen dituzten aurrak inskribatzeko azken aukera izango dute gurasoek esan bezala gaur bukatzen baita aurre eskolan izena emateko epea. Zergatik ez Euskalaren erabilera bultzatzeko motivazio tailerra. Pasaden larun batean topaguneak eskaintzen duen zergaitik ez tailerrean burua ongi astindu eta Euskalaren erabileraren beharra gizarteratzeko ideiak pentsatu zituzten berriozarko gaztiak. Zergaitik ez tailerra ez zen Euskalaren jaurdunaldia irekizuen jarduna, baina beste bitz orduk osatzen dute jardunen egutegia biharreatxeko kidea den usto restebanek Euskalaren alde egotetik Euskal. Euskararen alde egitera izeneko itzaldi amango du kulturgunean eta azkenik martxoaren 26 seian bideo ez burutuko dute gazteek gaztelekuan. Eta gaia aldatuz musika eskolako kontzertuak ahoratuko ditugu. Ahoratuko ditugu xabi gaur, kitarra elektrikoa eta klarin eta entzunaldien txanda baita musika eskolako ikaslek izango dira kitarraz eta klarin eta azlagundurik gure belarriak gozaratuko dituztenak. Hau gurazo elkarteak birzikla, birziklapen taierra e, eh, lehiak eta barkatu antolatu du. Birziklaturiko materialez zekiniko musika atresnak ezango dira lehiak eta honen usagain nagusiak musika atresnak aurkezteko EPA martxoaren ogitalauan ireki eta oita zortzian itxiko da. Eulateko gazte aterpean egingo den gazte kanpaldian izen amateko EPEA zabalik dagoeneko. Ikariarik eta berriozarko udalak amairu eta hogeita urte bitarteko gazte entzat eulate. Herrira lau eguneko kanpaldia antolatu du apirilaren hogeita batetik hogeita lauera zuzenki. Horretan, hainbat jarduera eta aktivitate daude aurre ikusirik, beste batzuen artean ur ederrara bisita eta kubazuloatan espeleologia egitea. Izen amateko erratxeldeko urdutegian bostetatik sortzeak bitarte gaztelekura urbildu barkuira gazte interesatuak larun batean ere izena emateko aukerarik ere izango dute amaiketatik ordu batak bitarte berriz hartarrek izena ematean berrogeita marre euro ordaindu beharko dituzte eta berriozarren ozaren erroldatuak ez diren agaldiz iruro euro. Eta noski informazio gehiagorako ikariari abildua hotmail.com elbidera idatzei edo behatzi lau zortzi 060 bat iruro telefonora daitu. Eta kirolen atalean, mendialdea kirol elkarteari dagozkion zazkibailoi sekzioko e, maitxak azalduko ditugu garazitzer egin zuten seniorreko mutilek. Bai, Xabe seniorreko mutilak uberenaren aurka jokatu zuten, pasaden laru batean eta uberen atarrak izan ziren irabazleak. Eurak eh, iruro mazazpitanto egin zituzten eta berriozartarrek aldiz iruro geita Eta e, seniorreko eh, makumeak San Ignacioaren kontra lehiatu ziren, eta hauek ere galdu egin zuten irurogeita bat eta berrogeita bi. Eta besterik gabe, honekin gogoraraztea eguzke plaza kontsultatu daitezkela gainontzeko partiden emaitzak. Guraldiaz azmintzatzeko unea du gorain, zer dio gaurko iragarpena garazi? Uste dute eh, okerrera doa la pizkate eguraldia ez da? Okerrera doa, baina ubera egingo du astean zehar eta okerrera berriz ere aste uruan. Baina gaurkoa, zerua parte zodeitu egongo da, goizean nodiak ugaritu eta zerua odeitxu edo oso odeitxu geratuz. Hanemenka, euri txiki egiteko probabilitate izango dugu gaur. Aizea, Iparren mendebaldeko, aizea ulbizia eta temperaturei daukionez xabi maximoak asko jaitsiko dira eta hau izan da guztia gaurko albistegiari da informazio gehiago datu zen orduetan berrioz ari erratiaren sintonian fmkun puntu zortzean edo orduoro interneten Guzkiplaza.neten